Cinio boras pri bruligebla glazio. Lau longe de la randoi de la oceanoi cusas enormai QUANTOIDA TERGASO ligita kiel METANHIDRATO hidrato. Post Japanio, nun ancau Cinio unua foie succese malfermis tiun fonton. Protectantoi de la medio consideras tion cun critico. Cinio la propria indico in un unua foie successis el fontigi bruligeblan glacion. Ien materialo, quio estas antau vidata ciel mult promessa fonto por la productado de tergasso. Pri la materialo, quio ia vere nomigas metan hidrato, estis borate en la sud-cina maro en profundezzo de 1266 metroi ecte fine de marto ciu tage ce testoi povis esti el pumpitai average dec ses mil cubai metroi da gaso. Metanhidrato esta simple dirite nenio alia ol glazio cun la gaso metano en gi. Pro la malalta temperaturo cae la alta premo sur la grundo de la maro, aquo moleculoi formas cagion en ciui la metan moleculoi estas captitai. Se oni tenas fairigilon alla blancai buloi, ciuin oni supposeble povos trovi grand quante ancao en la Arctico au en la frosta grundo de la Tibeta alt ebenaggio, ili ec brulas. Pro tio oni ancao nomas ilin bruligebla gazio. Expertoi estas convincitai che in la tuta mondo dormetas proximume decoble pli da gaso en metan hidrato, ol en la iam conatai fontoi de tergasso. La Cina ministro pri naturae fontoi nomis la successa in boradoin granda tra rompo, quiu povus conduci al monscala energia revoluzio. Tion tamen sciencistoi ancora o ne volas credi, lau germana sciencisto el Bremen, Cinio ja havas tre ambizian programon pri tiui hidratoi. Set ciu tio estas la granda tra rompo, tio devos ancorau montrigi. Ancao Japanio, jam en la jaro 2003, Comencis el prenim metan hidraton el la mara grundo set gis nun ne estas signo che oni commerce exploatos tiuin fontoin. El tecnica bit puncto, la exploato estas defio, char la metana gasso devas esti liberigata sub controllatae condicioi el sia caggio el aquo moleculoi. Tiu cele, unue estas boratai truoi en la hidrata in tabolo in sur la mara grundo helpe de pumpiloi tiam la premo estas malaltigata kai ti el gaso povas escapi che medi protectantoi la provoi exploati metanhydraton qui el por nafto kai tradizia tergaso, vecas mal da entusiasmo la uili la malfermo de pli cae plida nova i fossiliai energifontoi contrauas la celon rapide antauenigi la renovigeblain energioin. Asiae landoi, ciel Cinio ca Japanio, sed ancau Hindio cae Suda Coreio, havas grandain esperoin pri metan hidrato, char ili mem disponas nur pri mal multai au neniui troveioi de nafto. Cinio cae multai elgiai naibarae statoi de iaroi querelas pri raitoi en la sud Cina maro.